ecranoi cae la homa menso. Multae homoi pasigas multain horoin en rigardado de ecranoi, ciu televidae, ciu computilae. Televidae el sendoi comencigis antau prescau unu iarcento. Computiloi invadis heimoin antau quelcae iardecoi. Ambao travivajoi implicas longan sen movan sidadon flanque de spectantoi cae similan mensan sintenon. Ciu la resultoi relate la mensan sanon estas la samae? Usonei esploristoi en Californio decidis pristudi tiun fenomenon relate al homoi pli ol ses iaragiae. Ciu longa ecran nomado eble povus influi la cerbon? Ciu positive, ciu negative? Ili observis miloin da homoi, cae alvenis al curiosa concludo. Specti televidon dum longai periodoi associigis al pli granda risco ie demenso. Legado cae usado de computilo ali flanque montrigis maniero certa grade protecti contra o tio malsano. Las ciencistoi attentigis che longa sidado anta o ekrano ne est saniga afero por ciu homo. Tamen, la intellecta stimulado causata de computila usado shaine parte compensas tion sen movetson. Homoi spectantai televidon dum po kvar horoi en ciu tago riskis demencigi ie pliai dudec procentoi, compare con tiui kiui spectis televidon dum po du horoi. Ali flanque, usado de computilo dum po uno horo en ciu tago, mal pliigis la riscon je dudec quin procentoi, compare con ne usado de computilo. L'autoro de la esploro assertis che mensa activado estas essenze grava rimedo por contrabatali la riscon ie demenso compare con televid spectado gi mobilizas multe pli da serbai regionoi cae en maniero multe pli activa. Demenso estas sindromo en quiu la serbo iom post iom perdas sian cognan capablon. Memoro, reson capablo cae sociae ligigioi farigias grade malpli fortei. La plei ofta causo estas la morbo de Alzheimer, quiu atingas milionoin da homoi en la tuta mondo. Teni la cerbon activa estas maniero preventi demenson. Aliai studoi iam clare montris che activa usado de la menso por ludoi solvado de problemoi, vercado de textoi, legado de textoi, crucivort enigmoi, lernado de lingvoi, amusa convivado con amicoi, cae aliae, similae, activigoi de la cerbo, estas efficae manieroi eviti la problemon. Compreneble, se oni conservas ancao la practicadon de moderae sed regulae corp exerzoi, des pli sana estas la viv stilo.